Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādam arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis, un šajā rītā esam atpakaļ, lai turpinātu sarunu un tā izskatās iespējams pat arī noslēgtu sarunu par laju apustulātu. Uh, jā, lasam, vēl joprojām lasam Vatikāna otrā koncila dokumentus, un šodien, mm, kā jau saku, noslēdzam šo dokumentu, kas ir veltīts tieši laju apustulātam. Tā kā <clears throat> ir iespēja vēl nedaudz iedziļināties, varbūt tās ir uzdot kādus jautājumus, vai padalīties ar savu pieredzi par to, kā jūs veicat savu aicinājumu uh, apustulāta aicinājumu. Kādā veidā, kurā vietā, eh, kādi ir izaicinājumi, kas varbūt tās ir palīdzējis arī veikt šo apustulātu, it īpaši par palīdzēšanu, kas palīdzējis ir veikt šo apustulātu, jo šodien mēs lasām beidzamo nodaļu, kas ir veltīta sagatavošanai apustulātam. Eh, daudz un dikti un dažādā veidā tad tiek eh, pārspriests par to, kad ir nepieciešami Eh, nepieciešama šāda sagatavošanās apustulātam, un, eh, un kādā veidā to tad vislabāk veikt. Un turklāt varbūt tās arī kādam tas varētu būt liels pārsteigums, jo eh, šeit šajā, šajā uh, nodeļā runā ne tikai par sagatavošanu, kas ir dogmatiska vai katehētiska vai teoloģiska un uh, kas ir saistīts tieši ar baznīcu, ar teoloģiju un, un ar eh, baznīcas mācību, bet eh, tiek runāts par tādu daudz aptverošāku formāciju, kas ir nepieciešama, lai cilvēki varētu atbilstoši katras savām mm, vajadzībām tad arī īstenot šo aicinājumu. Turklāt šī sagatavošana, man pat gribētos teikt, ir nevis tikai kā tāds aicinājums sagatavoties apostulātam, <clears throat> bet, ka tā ir pat prasība – būt sagatavotiem apustulātam. Un turklāt prasība ne tādēļ vien, ka uh, uh Vatikāna koncils to ir uh, uzrakstījis, vai ka pāvests to ir noteicis, vai, nu, citiem vārdiem sakot, uh, bīskapi baznīcas vadība to Mm, par tādu <clears throat> ir noteikusi, kad ir nepieciešams šāda sagatavošanās, bet arī kaut vai izējot no tās mūsdienu realitātes, kur eh, pasauli ir kļuvusi tik daudz sarežģītāka un uh, kompleksāka, <laughs> un ir nepieciešams pēc tā, ka mēs eh, pārzinātu ne tikai baznīcas mācību, uh, kas pilnīgi noteikti arī ir vajadzīgs, bet kad mēs būtu tā daudz visaptverošāk eh, sagatavoti, lai spētu veikt šo um, mm, apstulātu, nu, kur nu kurais eh, no mums to arī veids. Protams, ir ļoti dažādi apstulāti, kā jau mēs um, uzzinājām, un ir līdz ar to arī dažādas uh, vajadzības, jeb dažādas šīs sagatavošanās apstulātam un, uh, un atšķirīgi. Ja? Un ja kāds ir um, iesaistīts varbūt tās daudz dziļāk, baznīcas tādā kalpošanā, liturģiskajā vai, vai ticības mācīšanas eh, kalpojumā vai kaut kādā pastorālā kalpojumā, pilnīgi noteikti ir nepieciešama arī tāda teoloģiska, dogmatiska eh, sagatavošanās, līdz ar eh, vispār cilvēcisku, varbūt tās teiksim tāpat, sagatavošanos par to visu šajā nodaļā arī eh, runā. <clears throat> Jo dažubrīd, un šeit ir nu, varbūt tās tāda kritika, kad katrs iedomājas, kad ir teologs vai kad ir garīgs cilvēks un līdz ar to var Eh, var mācīt, var, var interpretēt, var uzskatīt, ka nu, viņš te zina eh, zin visu, jo viņš ir eh, baznīcas cilvēks. Bet piedošana tā tas gluži nav. Dažreiz tieši tādi baznīcas cilvēki ar to, ka nav izglītoti, bet uzskata, ka zina visu, nodara daudz posta cilvēkiem, kuri varbūt tās ir tikai tik, tikko ienākuši baznīcā vai pat ne tikai ienākuši baznīcā, bet, bet ar tādu uh, Eh, ignorants, ar tādu eh, nevēlēšanos eh, apgūt lietas, mācīties lietas un paļauties tikai uz to, kā es jūtos vai kā, kā es to esmu radis darīt. Kā, nu, tas ir tāds, viss man šķiet, viss tradicionālākais veids, kā uh, man tā mācīja, man tā, manā bērnībā tā bija, vai ne? Nu, tas nav nekāds arguments vairs, un, un tas pilnīgi noteikti nepalīdzēs cilvēkiem, eh, kur varbūt tās eh, tikai skatās un domā, vai baznīca tiešām ir eh, tā vieta, nu, kur viņi var atrast savas mājvietas. Nu, tā es te diezgan um, skarbi varbūt tās tā izsakos, bet, nu, par nožālu jāatzīst, ka tādas situācijas ir bijušas un, un ar sūdzības tādas ir bijušas, tā kā uh, Es domāju, no vienas puses, eh, ja mums nepietiek ar to, ka baznīca aicina, jeb pieprasa tādu sagatavošanos, arī no laju puses sagatavošanos, un turklāt ļoti vispusīgu, ne tikai teoloģisku, kas arī ir milzīga nepieciešamība mūsdienu situācijām, tad varbūt tās apzinoties to, cik, eh, cik pasaule ir uh, sarežģīta vienkārši, un, un kad tā kā agrāk bija, uh, nevar lietot kā pamatojumu kaut kādām lietām, kad mums ir jāspēj uh, dialogu veidot, jāspēj sarunāties citam ar citu, uh, jāspēj arī pamatot, protams, kaut kādas lietas, un pats galvenais - jāspēj savus vārdus un darbus saskaņot, lai nebūtu liekulīgi dzīvesveidi, eh, dubultās dzīves vai kaut kādas tādas lietas. Jo, protams, kad cilvēki pamatu pamatos Eh, vispirmām kārtām novērtēs eh, to, kāda tad ir jūsu dzīve. Nu, tālūk. Tas, eh, tas tā ievadam, <clears throat> lai, lai uzsākt šo tēmu, un varbūt tās arī jūs ieintriģētu, iesaistīties vai ar saviem jautājumiem, vai, protams, kā jau es saku, ar saviem dzīves stāstiem un piemēriem, kas varētu ilustrēt to eh, tēmu, par kuru mēs šobrīd runājam. Ja gribas tā ir ļoti vispārīgi par laju apustulātu, bet eh, šodien īpaši mēs pievērsīsimies, kā jau es minēju, tēmai, kas ir sagatavošanās apustulātam. Droši varat sūtīt īsiņas 266 77 272 vai zvanīt 679 691 31. Bet eh, sākot un pārdomājot šo tēmu. Tātad apostulāts pilnīgi sekmīgs var būt tikai tad, ja tā veicēji tam tiek vispusīgi un pilnvērtīgi sagatavoti. Tā saka Vatikāna otrā koncila de, eh, dokuments dekrēts par laju apostulātu, lai nodrošinātu laju pastāvīgo garīgo un doktrinālo izaugsmi, uh, bet arī saistībā ar nepieciešamību prast piemērot savu darbību dažādiem apstākļiem, kas atkarīgi no konkrētiem cilvēkiem un veicamajiem pienākumiem. Daudzu apustulātu veidu īstenošanai, nepie, īstenošanai nepieciešama īpaša sagatavošana, ņemot vērā personu atšķirību un dažādos apstākļus. Nu jā, te tā pamat, pamat uh, ideja par šo sagatavošanās nepieciešamību tiek uh, pateikt, vai ne? Kad, mm, nu, vispirmām kārtām tiek skaidri un gaiši pateikts, kad ir nepieciešami sagatavoties un labi, vispusīgi un pilnvērtīgi sagatavoties. Turklāt sagatavoties gan garīgajā, gan doktrinālajā izaugsmē, tātad gan par baznīcas mācību, ticības patiesībām, par garīgo dzīvi un dažādām praksēm, bet arī nepieciešamība tāda, eh, pēc tādas sagatavošanas, kas eh, palīdzētu cilvēkam piemērot savu darbību dažādiem apstākļiem, kas ir atkarīgi no konkrētiem cilvēkiem un veicamajiem pienākumiem. Nu jā, tāda um, Eh, tāda e, elastība, eh, varbūt tās to tādu, var, par to varētu runāt, eh, piemēroties, piemērot savu darbību dažādiem apstākļiem, un, nu jā, un tas nevienmēr ir viegli, jo mums jau ir kā, es kaut ko iemācījos, to es uztveru kā um, universālu um, patiesību, nu, un, un pamēģiniet tikai man pateikt, kad ir citādāk, un ka man vajadzētu mainīties, bet baznīca to redz Eh, rents kā nepieciešamība, tīpaši eh, tik strauji mainīgos apstākļos, kādos mēs dzīvojam. Spēja pielāgoties, spēja pielāgot arī uh, savu, uh, savu darbību konkrētiem apstākļiem, situācijai, uh, konkrētām vajadzībām. Protams, un atkal jāsaka, te ir tā spriedze starp Um, Dieva doto patiesību, ko mēs eh, nekādā veidā nepielāgojam, un šeit par to principā arī nemaz nerunā. Šeit vairāk runā par mūsu spēju nu, pielāgoties un to mācību un to patiesību arī nokomunicēt atbilstošā veidā. Un par to daudz un dikti jau ir runāts, un, un mēs, es domāju, ik viens arī eh, kādā brīdī vismaz savā kristīgā dzīves ceļā arī uh, Mm, apzināmies šo nepieciešamību pēc tādas nu, patiesas spējas pielāgoties šai, šim situācijām un, un tad ar šo mācību evaņģēlīju pasniegt un, un nokomunicēt tā, ka tas tiešām iedvesmotu un, un, un, un iedrošinātu cilvēkus arī arī līdzīgu dzīvesveidu dzīvot, vai ne? <clears throat> Bet, nu, nu jā, tātad no vienas puses sagatavošana prasa, šī vispusīgā un pilnvērtīgā sagatavošana prasa a, a, a, apzināties to, kas tad mēs esam, tātad dogmātiskās, ticības patiesības, garīgā dzīve, bet no otras puses arī mācīties ļoti cilvēcīgi, kā, kā Eh, šīs zināšanas eh, vislabāk eh, konkrētos apstākļos un situācijās un vajadzībās arī pielietot. Nu, tālūk. Sagatavošana, sagatavošana apstulātam ir specifiska, to nosaka viņa stāvoklis pasaulē un garīgā dzīve. Tātad vēlreiz un vēlreiz šeit arī basnīca uzsver uh, um, to, ka uh, nu, mums ir nu, zināma tāda konteksta um, apziņai jābūt arī, arī kad runājam par, um, lai apustulātu, par apustulātu, par evaņģēliju pasludināšanu, nu, kad ir um, kontekstualitāte arī ir būtiska un, un svarīga, un, un, un to mēs nedrīkstam tā vienkārši uh, um, norakstīt, pasakot, ka baznīca uh, vai, vai dieva evaņģēlī patiesība ir nemainīga un, un tad ar cirvi cirst uh, un, un mēģināt kādam ieborēt kaut ko. Tā, tā nav evanģelizācija un tā nebūs arī uh, veiksmīga un, un, un laba, labs veids, kā um, evanģēlī pasludināt. Nu, mm, tā uzreiz gribas teikt. Nu, jā, bet uh, tiešām apzināties uh, Eh, cik niansēti un specifiski varbūt tās mums ir jābūt, eh, un cik vispusīgi un pilnvērtīgi jābūt sagatavotiem. Īpaši šobrīd te runa ir par jums, rādījuma arī klausītāji, lajiem, tie, kas eh, nav ordinēti kalpotāji, kad tas attiecas viss uz jums, ja? Tālūk. Sagatavošanas apostulātam priekšnoteikums ir viss pārcilvēciskā formācija, kas ir pielāgota katra dabiskajām spējām un dzīves apstākļiem, jo lajiem labi, zinu, um, labi pazīstot mūsdienu pasauli, jākļūst par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī jās, jāiesakņojas tās kultūrā. Nu, lūk, uh, šeit es domāju, <laughs> uh, arī ļoti spēcīgi vārdi. Uh, Eh, un atkal, varbūt tās tās ir tikai manas tādas aizdomas vai mana kritika un, un mana tāda pieredze, bet, bet dažreiz, eh, dažreiz ir tāda sajūta, ka, ja jau kristietis tad es dzīvoju paralēlā realitātē, kaut kur pilnīgi nodalīts, un man neskar nekādā veidā un mērā uh, Eh, tā dzīve, eh, zemes dzīve, kā mēs tā nievājoši varbūt tās dažbrīd pat izsakāmies, bet tā nebūtu nav. Mēs neesam kā kristieši izņemti no šīs zemes, no šīs pasaules, no šīs kultūras un no tām konkrētām situācijām, bet gluži otrādi mēs esam pasaules gaisma, zemes sāls, tad, tad ir jābūt pašā centrā, jābūt ir iekšā pilnvērtīgi iesaistītiem un, un pilnvērtīgi klātesošiem tajā, bet tas prasa, protams, ko, ka mēs esam sagatavoti, jeb kā šeit saka, vispār cilvēciskā formācijā sagatavoti, e, e, lai, lai būtu klātesoši, lai būtu pasaulē, lai pil, lai kļūtu par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī iesakņotiem tās kultūrā, Nu, tālūk, nu, tie, es domāju, ļoti spēcīgi vārdi, ko mēs nedrīkstam palaist garām. Bet atkal jautājums arī, protams, ir, e, ko <laughs> nozīmē iesakņotiem kultūrā, ja šī mūsdienu kultūra, e, e, nu, nezinu, kā lai saka, jau, jau, jau nespēja atšķirt kaut kādas lietas un, un kaut ko, kaut ko jauc un, un pieņem kā tādu, nu, patiesību. Protams, ka kādā brīdī mums būs arī drusku tā kā jānostājas pret ar šo kultūru. To arī pareizi jāsaprot, ka nu, pilnīgi tāda pakļaušanās kultūrai arī um, nav tas, uz ko mēs esam aicināti. Bet to labo, kas kultūrā ir, uh, Uh, tas mums jānovērtē. Mums arī vispirmām kārtām iespējams pat vajag apzināties, kāda tad ir šī mūsu uh, kultūra, lai mēs spētu arī uh, komunicēt, lai mēs spētu uh, tādu interakciju veidot un, protams, arī um, uh, dot to vērtīgo pienesumu ar šai kultūrai un varbūt tās, varbūt tās, jā, tiešām pat mainīt uh, kaut kādas kultūras iezīmes, kas, kas, nu, kas nav uh, teiksim, veselīgas, kas, eh, kas eh, pilnīgi varbūt tās ignorē pat kaut kādu eh, patiesību, mūsu cilvēcisko patiesību, arī to, ko mēs atklājam caur atklāsmi, caur evaņģēlijiem, ne? Nu, bet tas ir tāds uzdevums, kuru uh, kuru tā vienkārši no ārpuses vai no augšas mēs eh, visdrīzākais nespēsim, jo tās, diemžēl, nestrādā. Mūsu, mūsu kultūra ir tāda, ka nepieņem tādu um, autoritatīvu no augšas uh, diktātu, uh, bet tiešām tikai tad, ja, ja spējam, uh, kā pilnvērtīgi tās sastāvdaļa arī uh, parādīt, norādīt un varbūt tās mainīt kaut ko. Nu, nu tā es domāju. Tālu. Bet katrā ziņā spēcīgi vārdi. <clears throat> Visiem lajiem jāiemācās pildīt Kristus un baznīcas misiju. Ticībā izdzīvojot radīšanas un atpestīšanas dievišķo noslēpumu atbildot uz svētā gara iedvesmām ja iemācās pildīt Kristus un baznīcas eh, misiju. Eh, tas varbūt tā šķiet kā eh, pats par sevi saprotams un dots no šūpuļa, bet kā redzam, kad ir arī ir arī kaut kādas lietas, kas mums ir tomēr jāiemācās. Svētais gars dzīvina dieva tautu un visus cilvēkus mūdina mīlēt dievu kā tēvu un viņā mīlēt pasauli un cilvēkus. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Atkārtojos varbūt tās, bet tas nav uh, nostāties pret, um, uh, pret pasauli, pret uh, kultūru, bet būt par tās daļu un varbūt tās par to um, kā mm, atkārtošos atkal sāli un gaismu, kas tad kaut kādas lietas spēj mainīt un, un pārveidot, lai, lai šī kultūra un lai šī pasaule kļūtu aizvien um, nu, labāka, aizvien um, patiesāka. Nu, galu galā tas ir tas, lai apustulāta viena no būtiskām daļām, lietām, tas ir pārveidot, uh, pakārtot šo pasauli evaņģēlī patiesībai. Nu, jā, tā, tas tāds uzdevums, aicinājums, pat pat prasība no, no, eh, no lajiem. Papildus garīgai formācijai nepieciešama arī nopietna doktrinālā formācija, ja, pamatzināšanas teoloģijā, ētikā un arī filozofijā. Turklāt nekādā ziņā nedrīkst nenovērtēt arī vispārējās kultūras nozīme saistībā ar praktisko un tehnisko izglītību. Arī, arī tāda izglītība, kas ir vērsta tātad uz praktiski un tehniski, vēr, tehniskām lietām ir būtiska arī mūsu tādā vispārīgā izglītošanās ceļā, kā arī spējā tad nokomunicēt evaņģelisko patiesību, teoloģiju, ētiku, filozofiju. Lai, lai spētu uzturēt patiesi labas attiecības ar cilvēkiem, nepieciešams, lai uh, sagatavošanās procesā viņos tiktu izkoptas patiesas cilvēciskās vērtības, īpaši prasme brālīgi sadzīvot un sadarboties, kā rast iespējas dialogam. Nu, šī ir vēl viena tāda, man pat gribētos teikt, eh, bomba eh, mūsu, eh, domāju, kristīgajā mentalitātē. Ne, kad, eh, kad nepietiek ar to, ka mēs zinām eh, evaņģēlīju patiesības vai dogmātiskās patiesības un, un, un, un kaut kādas ticības lietas, kad mums, mūsu šī sagatavošanās pieprasa arī to, ka mēs esam tiešām, eh, ka mēs izkopjam arī savas cilvēciskās vērtības un, un, un cilvēcību tādā līmenī, ka mēs esam spējīgi pras, protam, brālīgi sadzīvot un sadarboties – un, un, protams, arī spējam veidot dialogu. Tātad izkopš šīs vispār cilvēciskās vērtības, kas mums palīdz veidot attiecības, citiem vārdiem sakot, ar cilvēkiem, līdz cilvēkiem. Tā ir skaitā ne tikai kristiešiem vai katoļiem, bet arī eh, nekristiešiem un, un, un neticīgiem cilvēkiem. Bet, eh, kā redzam, kā es domāju, mēs arī paši nojaušam, eh, tas nebūtu nav tik vienkārši uzdevums, vai ne? Uh, Eh, jo mm, tas brīžos, kad saskaramies ar šiem cilvēkiem, nu, tad, tad jau arī sākas tā mācīšanās daļa. Un kā mums veicas, to mēs paši zinām. Bet katrā ziņā aicinājums ir, lai, lai mēs eh, nesam pavirši vai nevīžīgi arī pret tik būtiskām un um, kaut kādā mērā pat pašsaprotamām uh, lietām. Nu, tīpaši, kas attiecas uz dialogu, un nepārtraukti ir šī saruna ar sekulārajā vidē par to, ka mūsu uh, Latvijas uh, kultūrā dialogs ir smaga lieta. Mēs neprotam, mēs, mums ir grūtības dialogu veidot, un varbūt tās tieši kristieši mēs varētu būt kā tādi uh, Eh, paraugs, kā tad veidot šo dialogu, ehm, mācīties, izkopt sevī šo spēju, vai ne, prasmi, gan brālīgi sadzīvot un sadarboties, gan arī veidot dialogu. Tā kā sagatavošana apostulātam nevar aprobežoties tikai ar teorētiskām mācībām, tad lajiem jau pašā tā sākumā pakāpeniski un ar izpratni jāmācās visus skatīt, par visu spriest un darboties ticības gaismā. Eh, nu jā, eh, nepietiks tikai teorija iekalt galvā kā pantiņu, kā mums varbūt tā bērnībā daudziem arī bija, iekalt eh, ticības patiesības, bet mums ir jāspēj šī caur šo ticības patiesību tādu skata punktu ieraudzīt arī tās lietas pasaulē un, un, un varbūt tās spēt, spēt saskatīt uh, Eh, ticības gaismā eh, tos procesus un interpretēt šos procesus un, protams, saskaņā ar tiem arī eh, dzīvot pēc savas ticības patiesības. Nu, tā. Mm, bet tas jau ir ļoti, ļoti liels uh, izaicinājums, es domāju, visiem, ne tikai lajiem, arī, arī priesteriem, un, jo es domāju, šī, šīs ir lietas, kas ir tikpat aktuālas un būtiskas uh, ordinētiem priesteriem, konsekrētiem cilvēkiem. Uh, Cilvēkam pakāpeniski sasniedzot personības briedumu, parādoties jaunu problēmu lokam, šī sagatavotība ir nemitīgi jāpilnveido, tam nepieciešama arvien dziļāka izpratne un prasme izvēlēties atbilstošo rīcības veidu, jāpatur prātā personības vienotība un viengabalainība, lai tādējādi tiktu saglabāta un palielinātas tās harmonija un līdzsvars līdzvarotība. līdzvarotība. Tātad arī apzināties to, ka mēs gan kā cilvēki augot un nobriestot un kļūstot vecākiem, mēs maināmies, mūsu izpratni, mūsu uh, uh, uh pieejams lietām, bet tāpat tās mainās visas citas lietas, un mums ir jāspēj, jāspēj arī e, pielāgoties šim, šim jaunajiem e, Eh, izaicinājumiem, problēma, problēmām, ar kuriem saskana mums jāspēj ir risināt šīs lietas. Un, un, un, un tas, protams, lai arī nav vieglas uzdevums, tomēr ārkārtīgi nepieciešams mūsdienu pasaulē. Ja, tādā veidā, lai dziļi un aktīvi iesaistās laicīgās kārtības realitātē un sekmīgi pilda savus uzdevumus tās veidošanā. Tajā pašā laikā, būdami dzīvi baznīcas locekļi un liecinieki, viņi nodrošina tās klātesamību un darbību pašā laicīgo realitāšu centrā. Nu, citiem vārdiem, jā, tas, par ko mēs runājam, ir tiešām būt laicīgu lietu centrā un būt tiem, kas iespējo, kas padara iespējamu Eh, kaut kādas pārmaiņas, izmaiņas arī eh, šajā laicīgajā lietā, un, protams, eh, laicīgās lietas, laicīgās reālijas, realitātes, nu, šeit es domāju, te skaitā, piemēram, es ekonomisko situāciju, sit, sistēmu, politisku, kultūras, visas šīs jomas arī spēt, spēt pārveidot, spēt ietekmēt, vai ne? Un šeit mums izklāsta uh, baznīca saka, ir šādām lietām jāspēj uh, apgūt šīs lietas, jāspēj formēties, veidoties saskaņā gan ar, gan ar um, ticības patiesībām, gan arī tām integrētām um, mūsdienu pasaulē, ne, un jāspēj līdz ar to arī um, veidot šo kultūru, šo, šo vidi, šo, šo vietu, kurā nu mēs katrs esam, um, nu, teiksim tā, pat sūtīti, Dieva sūtīti. Tālūk. Uh, Eh, ejam muzikālā pauzē, atgādināšu telefonu numuru tiem, kas varbūt tās vēlas padalīties ar savu pieredzi, kā jums ir eh, gājis vai esat gana sagatavoti starp citu, vai uzskatāt, ka esat pietiekoši gatavi, lai šo apustulātu, lai šo evanģelizāciju, lai liecinātu par, eh, par Kristu pasaulē. Varbūt tās tāds būtu nedaudz precīzāks jautājums. Esat vai neesat gatavi? Vai kas jums trūkst, ko jums vajadzētu vēl? lai justos, kad esat pietiekoši sagatavot, lai, lai tad tālāk dotos, lai, lai pildītu šo aicinājumu, šo misiju. Telefona numuri īsiņā 266, 77, 272, bet zvaniem 679, 69, 131. skaidrā manā sirds. Ienāc manī Kristus prieks, sirds lai Dievu slavēt vārdu. dādi mani mūžībai. Tavā mīlestībā reiz tev pavisam piedēļ. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jaunis, un šajā dienas katehēzē mēs runājam vēl joprojām, bet, eh, nu, gan laikam izskats, ka noslēdzam sarunu par laju apostulātu, tas ir par eh, ticīgo cilvēku misiju eh, pasaulē varētu, varbūt, es tā varbūt tās pat pārdēvāt šādā veidā, šo, šo tēmu, šo jautājumu, jo pretējā gadījumā laju apustulāti tas viss ir tik svešiem vārdiem, varbūt tās arī nepārliecinoši vai, vai skaidri, kas tad ir laju un kas tad ir apustulāts. Lai gan mēs esam runājuši, mēs, jā, atceraties, iepriekšējās katehēzes, varbūt tās pagājušā gada pat katehēzēs, mēs runājam par to, kas tad ir laju un, un, un par apustulātiem un tādām lietām, uh, Ehm, tā kā, ja gribat, varat atsvaidzināt atmiņu, aizejot un sameklējot arhīvā iepriekšējās katehēzes, kur mēs lasījām arī Vatikāna otrā koncila dokumentus, un kur tas viss tika arī, ehm, protams, skaidrots, ehm, bet, bet, bet šodien, šodien varbūt es teiktu tā, ja par ticīgo cilvēku lomu, vietu baznīcā un pasaulē, varbūt tās pat tā šis jautājums. Un, kā jūs sapratāt, bez jums ne, ne baznīca, ne pasaule nemaz nevarētu pastāvēt, nevarētu būt. Man, <laughs> tā, tas nozīmē arī baznīca savu misiju, savu kalpojumu var veikt uh, labi tikai tad, ja arī jūs apzināties to, ka ik viens ticīgais cilvēks ir aicināts būt par evaņģēlīju pasludinātāju pasaulē un pat par pasaules kultūras uh, politikas, ekonomikas un visādu citu arī laicīgo sfēru tādu, um, nu, pārveidotāju sāli, gaismu, vai ne? Ja mēs sūdzamies par to, ka kaut kas politikā ir greizi, demokrātija un liberālā demokrātija vēl jau vairāk nav derīga, tad tu, kristieti, es aicināts doties, strādāt, iesaistīties un pārveidot, tā? Uh, kā tev šķiet būtu vislabākais un zinām vislabākais, ko mēs, eh, ko mēs nu, zinām, kas mums ir jādara, ir izklāstīts arī evaņģēlijos. Protams, varbūt tās tā ļoti vienkāršoti pateikts, bet, bet, eh, eh, bet tieši tas ir tas mūsu uzdevums. Kādas īziņas ir pienākušas? Labrīt, domāju, vai mēs esam patiesi, mm, liec, patiesi gatavi liecināt ar savu dzīvi par mūsu pestītāju Kristu, ir jāuznāk kādām vajāšanām pret kristiešiem tādiem, er, tādām reālām, tad arī varēs redzēt, vai mēs tam esam gatavi. E, nu jā, diemžēl var tā laikam jāpiekrīt, ka tad, kad ir vajāšanas, tad arī tad arī, <clears throat> tad arī mm, eh, noskaidrojas lietas, vai ne? Nu, tā ir tāda ekstrēmās situācijas, krīžu situācijas vai pat vajāšanas var būt tas, eh, nu, kas tad parāda, eh, kur mēs katrs atrodamies un uz ko esam eh, gatavi. Bet, nu, cerams, ka nevajag obligāti tikai krīzes, un kad mēs varam, varbūt tās arī klausoties šajās katehēzēs, nonākt pie secinājumiem un arī atbilstoši rīkoties, vai ne? Nu, jā, cerībā. Slavēts Kristus, cita īziņa. Lūdziet, las, lūdzies, lasi Dievu vārdu, klausies, ko Dievs saka – ja patiesa kalpošana palīdz kalnas prediģis. Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa, un mīlēsim Dievu cilvēkos, ar kuriem izplā, izslāpušiem pilnas ielas, it sevišķi jaunieši, kuri nesapra, nesaprot, nesaprasti nonāk atkarībās dažādās tālūk, mani mīļie, maija. Piedošana, es tā lasot, varbūt tās visu uzreiz uh, um, uh, pilnīgi skaidri var nolasīt. Bet, uh, jā, tas pilnīgi noteikti ir, uh, es domāju, sākums uh, tam, tam gatavošanās procesam. Lūdzieties, lasiet Dievu vārdu, klausīties, ko Dievs saka. Uh, un tad, jā, kalna sprediķis uh, ļoti spēcīgi, protams, uh, pasaka, kādā veidā mums varbūt tā būtu uh, Ehm, jārīkojas. <clears throat> nu, tālūk. Bet ehm, paturpinot eh, no šī dokumentu par to, kas tad un kādā veidā šā um, gatavošanās apustulātam notiek, ehm, tad eh, šeit ir kaut kādi vēl daži principi, kuru, es domāju, ir tā vērts, lai ieklausītos. Gatavošanai apustulātam jāsākas jau ar audzināšanu bērnībām, tas ir tas, par ko varbūt tās tā gatavošana, lūkšana un dievvārdu lasīšana, bet, eh, bet šeit tiek uzsvērts aspekts. Tas aspekts, ka eh, jau bērnībā ikvienam kristietim ir jābūt sagatavotam uz apstulātu. Eh, īpaši varbūt tās jāievada pusauģi un jaunieši eh, šajā apstulātā, lai viņi sevi uzņemtu, sevi uzņemtu apstulisko garu. Nu, tā jā, jāsāk jau agri, citiem vārdiem sakot, lai, lai tiešām to uh, domāšanu, to kultūru, to izpratni, eh, izpratni par apustulāta nepieciešamību un misiju, eh, savā ziņā pat teiktu tā ieaudzinātu, iemācītu, ievadītu šajā, šajā izpratnē. Sagatavotība jāveido atbilstoši vecajiem veicamajiem pienākumiem. Ja? Tas arī vēl viens ļoti skaidrs princips. Dažbrīd uh, nu, no sākotnēji varbūt tās tādu vispārīgu ievadu apstulātu vajadzībās e, var uztaisīt, bet tad jau um, dzīvē ejot uz priekšu un redzot, kurā vietā un kādos apstākļos mēs esam, mēs varbūt tās daudz, daudz jau mērķtiecīgāk varam gatavoties uz šo savu arī kristīgo aicinājumu, apstulāta aicinājumu um, īstenošanu tajā konkrētajā vietā. Uz to mēs katrā ziņā tiekam aicināti. Tiem uz kuriem gūstas atbildība par kristīgo audzināšanu, jāgatavojas arī apustulātam, un kristīga audzināšana, protams, vispirmām kārtām gūstas uz vecākiem ģimeni tātad, bet ne tikai, protams, arī skola, arī baznīca, vai ne, mums visiem ir jā, jā, jābūt sagatavotiem arī uh, Eh, jābūt gataviem ievadīt eh, jaunos cilvēkus, eh, jauniešus, bērnus, vai arī, gribas teikt tā, jaunus pieaugušos, kas ienāk pasnīcā šim apustulātam. Bet mums pašiem vispirms ir jābūt sagatavotiem, lai spētu to paveikt. Vecāku pienākums ir bērnus spēt iepazīstināt ar Dieva mīlestību, uh, Eh, rūpēties par savu, iemācīt rūpēties par savu līdzcilvēku materiālajām un arī garīgajām vajadzībām. Tātad visai ģimenei un tās kopdzīvei jākļūst par praktiskā apostulāta skolu tālūk. Eh, vai ģimenes esat par, praktiskā apustulāta skolu, citiem vārdiem, eh, vai eh, esat padomājuši un parūpējušies par to, kad bērns iepazīst um, ehm, līdz cilvēku vajadzības, materiālās un garīgās vajadzības, kad bērns iepazīst arī uh, Dieva uh, dievu, dieva mīlestību un, un, un, un ir spējīgs varbūt tās atpazīt šīs lietas un, un protams, tās arī īstenot tālāk pats savā dzīvē. Ne? Citiem vārdiem, jā, ģimene ir praktiskā apustulāta skola, tā saka šis dokuments starp citu. Kad uh, tur ir tas pamats, pamats tiek ielikts, uh, tur sākas viss arī tas, uh, Eh, vai, vai esam ievadīti, vai, vai apzināmies šo savu misiju. Bērni audzina tā, lai ārpus mājas sienām viņi atvērtu savu dvēseli kopienas dzīvē, gan baznīcas, gan laicīgajā sabiedrībā. Bērni vietējās draudzes kopienā jāievada un, un jāuzņem tā, lai viņi sāktu apzināties, ka ir dzīvi un aktīvi dieva tautas locekļi. Uh, Arī priesteriem veicot kateizāciju un vārda kalpojumu, garīgo vadību un citus pastorālos darbus jārūpējas par bērnu sagatavošanu apostulātam. Citiem vārdiem sakot, visai mūsu darbībai arī jābūt vērstai uz to, lai mēs sagatavotu jaunos cilvēkus arī apostulātam misijai, šim, šim baznīcas tādai misijai un kalpojumam, ko mēs nedrīkstam palaist um, garām un atkal un atkal uzsverot to nepieciešamību arī sagatavoties ne tikai teoloģiski, bet arī būt spējīgiem būt par da, laicīgās sabiedrības, pasaules kultūras daļu. Turklāt nevis vienkārši pakļaujoties tai, bet tiešām spējīgiem pēt šo dievišķo gaismu nes tajā vietā, kur, nu, kur es ir. Katoliskās audzināšanas iestāžu pienākums ir ieaudzināt jaunošos, jauniešos katolisko domāšanas veidu, kā arī modināt viņos apustulisko dedzību. Uh, Tātad, eh, piemēram, mēs katoļu ģimnāziju liepājas pamatskolu un, un Rēzeknes um, ehm, ehm, vidusskolu un, un Aglonas ģimnāziju un tā tālāk, katoliskās mācību iestādes, un pat gribas teikt, tā kristīgās mācību iestādes, eh, viens no tādiem virs uzdevumiem savā ziņā ir ne tikai iemācīt matemātiku, lasīt un, un svešvalodas un tādas lietas, bet arī um, ievadīt tādā domāšanas veidā un apustiliskajā dedzībā. Nu jā, un tur, kur varbūt tās nav šīs skolas, vai kur varbūt kaut kāda iemesla dēļ bērni nevar tikt sūtīti uz šādām skolām, tad šīs rūpes ir jāuzņemas vecākiem, dvēseļu ganiem un apustulāta veicējiem. Ne, tur, piemēram, mēs nu, ļoti, ļoti nu, skaidri, piemēram, mēs ir kalpošana draudzē, katehēts, mani, pastorālais konsultants, jauna, jauna lieta, kas pamazām ceru ienāk arī pie mums baznīcā uzņem šo atbildību. Ne? <clears throat> Bet ne tikai, protams, vecāki un, un bērni. Nu jā, uh, katram lajam pašam ir dedzīgi jāsagatavojas apustulātam, it īpaši tad, kad jau, nu, kā teikt, cilvēks ir kļuvis neatkarīgs, pilngadīgs. Ja ne? Īpaši tas attiec arī uz personām brieduma gados, jo gadiem rito cilvēks top ar vien atvērtāks, tādējādi uzmanīgi sevi vērojot, katrs pats var atklāt savus talantus, ar kuriem Dievs ir bagātinājis viņa dvēseli, un auglīgāk izmantot harizmas, kuras brāļu un māsu labā ir dāvājis svētais gars. Tātad eh, brieduma eh, gados katrs var jau novērot sevi, atklāt šos talantus un, protams, tos arī pielietot eh, apustulātām. <clears throat> un varbūt tās, jā, mūsu tā pirmā doma ir apustulāts, tātad kalpojums baznīcā, bet nē, apustulāts vispirmām kārtām ir kalpojums pasaulē. Un kalpojums laicīgo lietu, laicīgo realitāšu uh, Um, nu, pārveidošanas, tādā, ja var teikt, procesā, pilnveidošanas, uzlabošanas um, procesā. Ne? Nu, arī to apzināties uh, ļoti spēcīgi vajag, bet tas, kas skar šo sagatavošanu uz apostulātu un kas ietver uh, tādu ticības, saga, garīgās dzīves sagatavošanu, nu, jā, tā ir daļa, būtiska daļa, lai mēs tiešām arī um, nu, adekvāti un, un spējīgi eh, spētu būt par, par šīs eh, laicīgo lietu eh, pārveidotājiem, ja tā varētu teikt. Tātad, eh, sagatavošana atkarībā no apostulāta veidiem kā jau saprotam, tad, tad ir dažādi apustulāti, un katram ir vajadzīga arī atbilstoša sagatavošana. Un šeit ir dažas lietas, kas arī tiek izceltas, ko es arī eh, vēnos ātri eh, nolasīt, eh, un lai, lai arī par to varbūt tās mēs katrs varētu aizdomāties. Tātad pirmā lieta par evanģelizācijas un svēdarā, svēdarīšanas apustulātu, tātad lai īpaši jāsagatavo dialogam ar citiem cilvēkiem Eh, tad dialogs tā nav kaut kāda pašsaprotamība, kas vienkārši mums tiek iedota, mums ir jāmācās veidot dialogu. Gan skolās, gan tā skaitā arī baznīcā mums ir jāmācās. Un tas, protams, nozīmē to, ka nu, eh, visiem ir jābūt gana nobriedušiem, gana spējīgiem un apguvušiem kaut kādas lietas, eh, lai varētu mācīt citus cilvēkus. Un, kā jūs saprotat, Tas ir ar saviem izaicinājumiem, bet tātad šajā evanģelizācijas un svēdir, svēdarīšanas apustulātā mums ir jāmācas veidot dialogu, lai jiem ir ne tikai cītīgi jāstudē katoli, katoliskā doktrīna, īpaši tie jautājumi, kas tiek apstrīdēti, bet sastopot jebkāda veida materiālismu, jāsniedz evanģeliskās dzīves liecība. Nu tālūk. Un vēlreiz, un vēlreiz uzsvērta ir šī liecības būtiskā, svarīgā loma apustulāta veikšanā. Uh, savukārt, laicīgo lietu kārtības pārveidi kristīgajā garā, lai jiem jāiemāca saskatīt laicīgo lietu patieso vērtību un nozīmi, uh, kas tiem piemīt pašiem sevī, gan arī attiecībā pret visiem cilvēkiem, cilvēka personas mērķiem. Uh, lai jiem jāiemācās pareizi izmantot šīs zemes lietas un organizēt institūcijas, vienmēr paturot prātā kopējo labumu saskaņā ar baznīcas sociālo mācību un ētiskajiem principiem. Sociālās mācības principi un secinājumi lajiem jāapgūst tā, lai viņi spētu sniegt savu ieguldījumu tās attīstībā. Nu tālāk, laicīgu lietu kārtību pārveidi kristīgajā garā, prasa arī diezgan lielu zināšanu, pieredzes un izpratnes e, apjomu, kas, protams, ir e, jāapgūst un, un e, nu, jācer, ka gan draudzēs to var gūt, un kā dzirdējām, jauniešiem tas sākas jau ģimenē, bet, bet kad arī basnīca, kad draudzes, kad diecēzes var eh, būt eh, par tādu vietu, kur tad mēs eh, varam iegūt šo vajadzīgo sagatavošanu, jo kur citur, kur citur. Man ir kristīgā skolas līdz zināmam vecumam, jā, ir, ir rārzī, e, kurā, kurā e, lai e, ticīgi cilvēki var doties, kur ļoti nopietna sagatavošana, teoloģiski, dogmātiski, pastorāla, garīgi tāda sagatavošana notiek, bet ir arī dažādas rekolekcijas, dažādi kursi, dažādi pasākumi, kas ne, nav akadēmiski un tomēr vērsti uz, uz šādu formāciju, un tas viss ir jāizmanto, lai, lai mēs iegūtu tās iemaņas, lai mēs iegūtu to izpratni un, un, un prātu, prasmi arī šo apustulātu, protams, veikt. Kā arī mīlestības un žēlsirdības darbi ir brīnišķīga kristīgās dzīves liecība, eh, sagatavošana apustulātam eh, šo mīlestību un žēlsirdības darbu veikšana jāizvirz ar kā tādu eh, prioritāti, lai varētu to visu veikt. Ja. Nu tā, izskatās un izklausās gana daudz, vai ne? Piekrītat man. Eh, bet kā jums veicas? Eh, divas īziņas atnāca, bet eh, varbūt tās ir pat vēl vairāk cilvēki, kas labprāt gribētu padalīties. Ja ne tagad, tad varat droši citās katehēzēs varbūt tās sūtīt un paskatīsimies, uzzināsim, kā tad iet ar šo tādu misiju, kas ikvienam no mums, tai skaitā ticīgam cilvēkam, ir uzticēta. Nu un visbeidzot, uh, visu, lai, visus lajus, lai tie labprāt, nesautīgi un dedzīgi atbildētu Kristus aicinājumam, īpaši jauniešiem <clears throat> ir eh, aicinājums iesaistīties eh, tātad šajā eh, laju apustulātā. Tātad visi aicināti, visi laji aicināti, lai no dienas dienā kļūtu ciešāk vienoti ar Kristu un lai viņa intereses pieņemtu kā savējās, iesaistoties Kristus pestīšanas misijā. Tā noslēdzot šo katehēzi un atsaucoties uz šo dokumentu un e, vēstuli filipiešiem, gribas teikt, lai visi iesaistītos pestīšanas misijā. Jā, skaisti. Un Šis darbs, ko jūs ieguldīsiet, kā šeit arī tiek teikts, no, mm, atsaucoties uz korin, pirmo korintiešiem vēstuli no Bībeles, ne, teiks, ka šis darbs kunga druvā nav veltīgs. Un es domāju, <clears throat> vai nav tā, ka mēs e, gribam, lai mūsu dzīve būtu jēgpilna un lai, un lai piepildītu un tā tālāk, varbūt tās tiešām šis e, apostulāts, lai jo apostulāts var būt kā tāds – Eh, jēgpilnas eh, dzīves sastāvdaļa. Mani. Eh, un, un kāpēc neuzņemties to arī veikt? Un pašā beigās kāda īsiņa saka, vajag dot praktiskus veidus, kā sasniegt baznīcas dokumentu teoriju. Kā sa praktiskus veidus, kā sasniegt baznīcas dokumentu teoriju. Jā, nu, tas ir tas, ko es gaidu no jums, klausoties, kā, kā jūs to Eh, vislabāk, eh, kā jūs to vislabāk, eh, kā teikt, darāt, vai darāt, vai nedarāt, vai kas ir pašķēršļiem, vai kas ir problēmas, un kas ir veicies, un kas nav varbūt tās veicies. Jo, nu, praktiski, piemēram, es to Dieva žēlsirdību atklāt, kalpojot cilvēkiem vajadzībās, tā ir ļoti praktiska lieta. Jūs esat ārsts, ļoti labi, dariet savu darbu un to dariet no sirds un pēc, pēc vislabākās sirdsapziņas. Jums nav uh, jāsludina uh, tagad uh, evaņģēlijas pacientam, jums jāizdara savs darbs, cik labi vien varat uh, to izdarīt. Un, un, un varbūt tās, uh, ja ir iespēja un redzat, ka tāda ir vajadzība, nepakautrēties arī norādīt arī uz, kā teikt, mūsu cilvēcisko garīgo tādu dimensiju, kas, kas ir svarīga, jo, nu, kā saka, veselā garā vesela miesa vai otrādi. Mani. Nu, tā, tā tie, tie piemēri un tie, tas, kā tad to visu var īstenot, man gribētos dzirdēt no jums, kā jums iet, un varbūt tās caur jūsu dzīves piemēriem tad arī uh, mēs daudz eh, konkrētāk varam to, to, to visu padarīt. Nu tālūk, eh, es saprotu, ka es neatbildu uz to jautājumu eh, pilnvērtīgi, bet ir tik daudz un dažādas jomas, kad uz nu, katram es nepateikšu ārstam tā, skolotājiem citādāk, mani, bet katrs ir aicināts veikt savu profesionālo darbību, cik vien labi var. Tas ir tas pamata uzdevums. Un kā kristiešiem uh, kā kristiešiem ar mīlestību, ar ticību, ar cerību to, to veikt un nekrist izmisumā un, un tā tālāk. Un caur to liecināt par evaņģēliju patiesību. Un, ja iznāk izdevība un ja ir vajadzība, varbūt tas ir kādreiz pateikt, ka jā, nē, es domāju, ir šitā. Vai, vai tā, es domāju, ka uh, cilvēka cieņa ir neaizskarama jebkurā gadījumā, un nu, to arī nekautrēties pateikt. Nu tā, uh, bet jā, tas ir, tas ir kaut kas, kas mums visiem kopā ir vēl, es domāju, gana daudz, eh, kur iet un mācīties un augt un pilnveidoties, ne tikai lajiem, ne tikai ticīgiem cilvēkiem, arī priesteriem, eh, mums visiem kopā eh, augt šajā, šajā ceļā un, un mācīties, savstarpēji mācīties vienam no otra, mācīties, ar, mācīties arī no kļūdām un darīt aizvien labāk. Bet, bet tikai kopā mēs to varam arī izdarīt. Un, un tādēļ aicinu nepagurt, uh, nepazust un kopā mācīties. Sākam varbūt tās uh, šeit ar katehēzēm, klausoties šīs katehēzes, klausoties, ko ta baznīca māca uh, par visdažādākajām uh, tēmām. Un tad censties to īstenot. Bet šajā rītā es teikšu visiem paldies un uz tikšanos jau um, piekdien, kad mēs visdrīzākais uzsāksim kaut ko jaunu, jaunu dokumentu pārdomāt un lasīt, un tas būs jau vērsts arī uz priesterību, uz priesteru formāciju un uz priesteru uh, uh, dzīvi. Varbūt tas arī tāda tēma interesē. Cirdējām par apustul, lai apustulātu un to, cik ārkārtīgi nepieciešami ir laju iesaistīšanās šajā tādā misijā, Kristus misijā, bet tagad arī par to, ko, ko tad priesteri, uz ko tad priesteri ir aicināti. Nu tālūk, bet tas jau nākušajā reizē. Paldies un uz tikšanos! Starp citu, ne, vēl, vēl vienu lietu, ko gribēju pateikt, ir milzīgu paldies par eh, ziedojumiem. <clears throat> Mēs daudz un dikti runājām un drusku jau tādā uh, bažās bijām panikā, ne, no nu, varbūt tās panikā <laughs> gluži ne, bet eh, bažās bijām par to, vai mums izdosies šī mēneša uh, ziedojumus savākt, lai sektu visas vajadzības. Un mums ir izdevies šorīt no rīta man Līva pateica, droši var eh, sludināt un pateikties cilvēkiem, jo ir savākta visa vajadzīgā summa. Sirsnīgs, sirsnīgs paldies par jūsu dāsnu atbalstu. Es saprotu, ka tas varbūt tās ir nogurdinoši ik mēnesi to dzirdēt, bet <clears throat> paldies jums par to. Nākošais mēnesis jau ir pavisam tuvu. Gatavojamies, jau 7. martā būs nākošais marietons, kurā atkal vāksim marta mēneša vajadzību sekšanai naudiņas, bet pagaidām – priecājamies, pateicamies jums, un, un es ceru, ka jūs arī priecājaties kopā ar mums par to, kad ir izdevies šī mēneša vajadzības sekt. Bet nu tagad gan visiem paldies un uz tikšanos! Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Paldies!